أتيت إليك يا إليك عبادي Je li se stidimo što smo muslimani, što nas je Allah počastio iz milijarde, miliona ljudi da te Allah počastio da ti budeš Allahov rob i ti se stidiš, a jehovni svjedoci koji su na batilu, na balaletu, nije im teško od sandučeta do sandučeta, od auta do auta, od brisača do brisača, da pozivaju ljudi u, ljude u balalet. أتيت إليك بإفلاسي وذلي وانفرادي Žalosno je što mi dosta puta imamo pogrešne vizije o tom islamu i šta se od nas očekuje. Čovjek pusti bradu, podvrati hlače, miće mrstom, prstom u namazu, diže ruke i završeno kupio kartu za dženne.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 U početku nekoliko minuta zato što juče predavanje Sire bilo prvo predavanje i određen dio braća nije bio stigao. Ponovit ćemo kratko i rezimirano ono što smo spomenuli na jučerašnjem predavanju. Nakon toga ćemo završiti historijski događaj bitke na Bedru, a nakon toga, ako Bog da, spomenuti neki dvadesetak pouka i poruka i možda ne bi bilo loše na kraju da te, ako ništa, naslove zapišite sebi kao korist ako Bog da koji ćete moći nekada kod kuće poslije pročitati. Kazali smo juče da je izučavanje siri veoma potrebno i da izučavanje siri životopisa Allahu poslanika alihi salatu wasalam treba da doživljavamo tako da govorimo o ličnosti, o siri, najodabranije ličnosti koja je ikada kročila zemljom da izučajemo siru, životopis onoga koga je uzvišeni Allah te barake wa ta'ala poslao da nam pojasni kako da živimo, kako da se ponašamo u svakodnevnom životu. Laqad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, zaista vi u Allahom poslaniku alihi salatu wasalam imate divan uzor. Kazali smo, bez obzira insan kojim sloju i staležu pripadao, u siri životopisu Allahu poslanika alejhi salatu ve selam može naši koristi za sebe. S druge strane, to će čovjeku olakšati iskušenja, nedaće koje ga zadese na putu pridržavanja za Allahu te baraka wa ta'ala vjeru, ako zna da je prije njega bio iskušan onaj koji je mnogo bolji od njega. Kazali smo da je razlog bitke to što su ashabi s Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam izišli kako bi presreli karavanu koja je išla iz pravca Šama, prema Mekki pod vojstvom Ebu Sufjana, pa smo kazali da je iz toga svega interesantno spomenuti da čovjek musliman treba da bude informisan kako bi znao kako da reagira na dešavanja koja se dešavaju u njegovoj okolini. Također spomenuli smo jednu interesantnu stvar, a to je Ebu Sufjan kada je saznao za izlazak Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, poslao je čovjeka koji se zove Lomdam u Mekku kako bi pozvao Kurejšije u odbranu karavani. Pa su se oni odazvali i bili su spremni da daju svoje živote kako bi spasili svoj imetak i rekli smo da u tome za nas leži velika pouka da nevjernici žive jedino ono što znaju njihov život jeste dunjalučki život i dunjalučka uživanja. Zato mi onog momenta kada se desilo vrijeđanje Allahu poslanika alihi salatu wasalam, minimalno što smo trebali uraditi jeste bojkotovati njihove proizvode, jer je to jezik kojeg oni razumiju. Također, spomenuli smo da su ashabi krenuli nespremni i da su imali neki 70 deva i dva konja, što je uzrokovalo da su ljudi bili primorani da se mijenjaju na jahanju jedne devi, pa je Allah poslanik alaihi salatu wasalam također jahao sa Alijom i Ebu Lubabom radijallahu ta'ala anhu. Pa smo kazali da iz tog događaja uzimamo poruku i pouku da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam pozivao ljude svojim ponašanjem i tako i mi u današnjem vremenu najbolji način pozivanja ljudi u islam jeste svojim ličnim primjerom ne da mnogo govorimo, već da se islam manifestuje u našim dijelima. Također smo spomenuli kada je Allahu poslanik saznao za izlazak Kurejšija u onom njihovom broju u kojem smo spomenuli juče, sazvao je šuru kako bi se konsultovao sa njima šta da radi i kako da postupaju. Rekli smo da taj postupak Allahu poslanika alejhi salatu ve selam zasigurno ukazuje na bitnost konsultovanja u životu čovjeka i da je konsultovanje jedan od razloga i sebeba pobjede. Na ovu temu, konsultovanju islamu, ja sam nekada održao dva kompletna predavanja i znači mnogo bi se toga moglo kazati. Mnogo je grešaka koje ljudi u svakodnevnom životu čini prilikom konsultovanja. Prvo, imamo ljude koji ne znaju bitnost konsultovanja i dosta puta donosi odluke, a ne konsultuju se sa ljudima koji su kompetentni. To je jedna skupina. Imamo drugu skupinu koja se konsultuje, ali pogriješi, ne konsultuje se prvo s kompetentnom osobom ili se uvijek konsultuje sa istim osobama. A osoba koja hoće hak, koja hoće istinu, treba da se konsultuje sa osobom koja je kompetentna i da se konsultuje sa osobom. Ne može se svaki put konsultovati šeji. Hoćeš kupiti auto i zoveš profesora ili dobar model. To se konsultuje, braću moja draga, auto mehančar, a ne zove se daje za takve stvari. Znači, treba da konsultujemo ljude koji su kompetentni i da nam je cilj od konsultovanja šta? Da dođemo do istine. A ne da konsultujemo čovjeka kojeg znamo kakvi su njegovi pogledi i da znamo da će potvrditi naš stav. Onda to nije ispravan cilj konsultovanja. Također, sjetimo se onog momenta kada je Sa'ad ibn Mu'adh radijallahu ta'ala anhu podržao prijedlog Allahu poslanika alihi salatu wasalam kada je kazao Allahom poslaniku mi smo svoje kazali onog momenta kada smo te prihvatili za poslanika idi kada bi krenuo preko mora i mi bi krenuli za tobom pa smo kazali jednu interesantnu korist koju islamski učenjaci spominju u ovom događaju jeste da ti ashabi koji su islam prihvatili maksimalno prije 15 godina bili su tako odgojeni, a i kako ne bi kada ih je odgojio, najbolji učitelj koji ikada kročio zemlju, Muhammed alaihi salatu wasalam, bili su spremni svakog momenta da daju svoj život za Allahu te barake wa ta'ala vjeru. Oni su izišli ne znajući da će doći do toga da će trebati dati svoje živote, ali su bili spremni svakog momenta da daju svoj život pa smo napravili jednu kraću komparaciju između nas i njih i mi, velik broj nas, možda već 15 godina ima tog nekog staža u islamu, ali ako pogledamo naše duhovno, psihičko stanje, imansko, znanstveno, vidjet da smo malo toga postigli u životu. I zadnju stvar koju smo spomenuli jeste onaj slučaj sa onom dvojicom dječaka koji su uhvaćeni pa su i asabi tukli kako bi kazali da su Ebu Sufjanovi, želijeći još da stignu Sufjanovu karavanu, Ebu Sufjanovu karavanu, a ne želijeći da se bori, jer takva je ljudska duša da ne voli qital, da ne voli borbu. Asa en takrahu še'en, wa huwa hajru lekum. Vi možda nešto ne volite, ali je u tome velika korist. Pa smo spomenuli najbolji primjer u današnjem dobu za ovaj kuranski ajet jeste rat u Bosni koji se desio i za kojeg su, maša Allah, te kella, ovaj, nastale mnoge koristi širenje Islama na našim prostorima. Braću moja draga, nastavljamo sa našim događajem. Dvije vojske dolaze na Bedr Nemoguće je praviti komparaciju između ove dvije vojske gledano sa vojnog aspekta. Kazali smo na jednoj strani imamo 300 ljudi koji su izišli i nisu znali da će doći do borbe, imali su sa sobom eventualno sablju ili neko koplje, a imamo s druge strane kurejšije koje su izišli s ciljem borbe. Imali su stotinu konjanika, deva toliko da ih nisu ni brojali i hiljadu ljudi. A svi znate rezultat ove bitke da su muslimani pobjedili. Gdje je ključ muslimanskog uspjeha? Ključ muslimanskog uspjeha u ovoj bitci i u svim bitkama do sudnjeg dana jeste u kvalitetu i u imanu. Ključ muslimanskog uspjeha jeste u kvalitetu i u vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala iskrenom osloncu na Allaha tabaraka ve ta'ala i oni koji prati situaciju, stanje, naći će u današnjem vremenu da se dešavaju skoro iste situacije kada dođe do sukoba između muslimana i nevjernika. Imali smo mnogo prilika i u Bosni da vidimo i da se osvjedočimo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pomagao svoje robove zbog njihove iskrenosti. Pogledajte, nevjernici kao nevjernici prija i sada znaju šta znači iman, iskreno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže čovjek koji se zvao Umair ibn Wahb, Kurejšija, u to vrijeme mušrik, kada su se vojske poredale, on je otišao, obišao muslimanski logor i dolazi do Kurejšija i kaže ima ih 300, možda malo više, možda malo manje. Ali kaže, sačekajte, jer ne može da vjeruje. Sačekajte, kaže, idem tamo iza ostalih brda da obižem, možda su postavili neku odstupnicu, iznenađenje, strateški neki potez. Pa je otišao sa svojom jahalicom, obišao tamo, vratio se, kaže, ljudi, ovi ljudi nemaju nikakve utvrđenja, ovi ljudi nemaju nikakve ostupnici. Znajte, on se kuni Allahom, kaže, tako mi Allaha. Niko od njih poginiti neće, dok ne ubije nekog od vas. A kakav, kaže, život vrijedi, vas ima hiljadu, ubiće vas 300, njih ima 300. Dok vi njih pobijete, oni će svak, svaki od njih će po jednog ubiti. Kaže, vrijedi li živjeti nakon toga ako oni pobiju 300 vaših ljudi. I on je bio od ljudi koji je pozivao da se kurešije vrate i da se ne bori. Ali ga nisu poslušali. Pojenta njegovog govora jeste, braću moja draga, da je on znao šta znači snaga vjerovanja u Allaha te baraka wa ta'ala. Gdje su muslimani Bosne i Hercegovine od ovog događaja, od ovih riječi ovog mušrika? Vi znate tamo po onim logorima, molimo Allaha da nikoga ne iskuša tim iskušenjem, ali za sigurno to ukazuje koliko su muslimani naših prostora bili daleko od vjere i mi kažemo, učimo siru da bi je povezivali sa našim dešavanjima. Znalo se desiti dva autobusa, tri autobusa, muslimana, ljudi, zdravi, čuvaju dvojica četnika. I ubijaju ih ko ovce i ko kokoši i oni čekaju u redu kada će doći na tebe red da te ubije. Pa ako imaš imalo razuma, ako imaš imalo mozga, sračunaj da u njegovoj puški maksimalno može stati 30 metaka. I ne može svaki metak nekog pogoditi. I dvojica ljudi nek ubiju sa 30 metaka ubiće 60 ljudi. Ali ljudi u nedostatku imana, nedostatku vjerovanja postaju kao hajvani i gori. Hajvan ko hajvan bi se znao braniti. Hajvana kada dotjeraš negdje u čorso kakotov, on se bori do smrti. A bošnjo kad ostavi vjeru postaje gori nego hajvan. I tu stvar znaju i neprijatelji vjere, čak su se oni čudili i kažu zar je moguće da dvojica ljudi mogu čuvati toliku masu ljudi da niko ne pomisli da napravi neki iskorak. Kazali smo jučer, braću moja draga, da je mnogo toga što bi se moglo kazati, a vezuje se za ovu bitku tako da ćemo biti primorani da neke stvari rezimirano spominamo. spominemo. Šta je na nama u današnjem vremenu? Nama ne preostaje ništa, braću moja draga, osim da koristimo vrijeme, da se odgajamo, da učimo, da se pripremamo u svakom pogledu. Da se pripremamo, braćo moja draga, to je ono što mi možemo danas, danas činiti i to je pravilo kod ehli sunneta vol džemata ah dhu bil esbab da uzmemo za sebebe ono što možemo učiniti a nakon toga da se oslonimo na Allaha kao što su učesnici Bedra, njih je bilo 300, uzeli su ono što su mogli, oslonuli se na Allah, te tabaraka ta'ala, i Allah, subhanahu ta'ala, ih je počastio pobjedom. Pogledajte njihovu spremnost, pogledajte našu indolentnost. Koliko puta nam se dešava da imamo neki propagandni materijal, imamo letak koji je plaćen, urađen u koloru i ne možeš naći ljude koji će ga samo razdijeliti. Je li se stidimo što smo muslimani, što nas je Allah počastio iz milijarde, miliona ljudi da te Allah počastio da ti budeš Allahov rob i ti se stidiš, a jehovni svjedoci koji su na batinu, na balaletu, nije im teško od sandučeta do sandučeta, od auta do auta, od brisača do brisača, da pozivaju ljudi u, ljude u balalet. I sve dok budemo takvi, odgovorno tvrdim, sve dok budemo takvi, nikada nećemo vidjeti izlazak sunca Islama. Dok ne budemo kao ashabi, da budemo svakog momenta spremni da radimo za Islam. To je, braću moja draga, naše stanje. Žalosno je što mi dosta puta imamo pogrešne vizije o tom islamu i šta se od nas očekuje. Čovjek pusti bradu, podvrati hlače, miće mrsto, prstom u namazu, diže ruke i završeno kupio kartu za džennet. Allaha mi, to je neispravno ubjeđenje. To sve stvari jesu od islama, ali Islam traži od nas nešto mnogo više. I ophođenje prema komši je islam. I ophođenje prema babi je islam. I ophođenje prema bratu muslimanu je islam. I izvaditi marku iz džepa je islam. I obavljati namaz je islam. I obarati pogled je islam. I sklonuti papir sa puta je islam. I ne bacati papir na put je islam. Sve je to islam. To je potpuno ispravno svatanje islama. Tako su ga svatali ashabi, tako su ga svatale prve generacije. Dok ne budemo tako svatali islam, dok budemo islam ovako svatali i smatrali da su ovo četiri najjača parametra određivanja vrijednosti čovjeka, nogavice i brada i micanje prsta, vjerujte da nikada neće biti tu prosperiteta. Rezime, braćo moja draga, ove koristi pomoć i pobjeda pobjeda isključivo dolazi samo od Allaha. Onog momenta kada muslimani očiste svoje vjerovanje, oslonu se na Allaha tebaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala će ih uzdići i da će im pobjedu. Pogledajte, najbolja generacija, ta ista generacija o kojoj sada govorimo, samo jednog momenta kada su kazali da nas nećemo biti poraženi zbog brojnosti na Huneinu, Allah ih je odmah iskušao ne smiješ vezati svoje srce za materiju, za brojnost. Onog momenta kada muslimani počnu vezivati svoje srce za materiju, za tenkove, za puške, za brojnost, tog momenta će biti poniženi. Kada su muslimani srebrenice vezali svoja srca za holanđane, tada ih je uzvišeni ponizio kada su vezivali svoja srca za Evropsku uniju, za NATO, za JATO, ne znam nija za koga sve, tada su doživjeli ono što su doživjeli. Da su se oslanjali na Allaha, te ta'ala, da su u blagostanju molili Allaha. Ne može se moliti Allah samo kada te izagusti, već se Allah moli u blagostanju, kao što kaže alihi salam, ako želiš da ti se Allah odazove u teškim momentima, dovi mu u blagostanju da su mu muslimani 80 godina dovili Allahu, 90 godina kada su četnici krenuli prema srebrenici kada podignu svoje ruke, Allah bi ih pomogao što, kao što je pomogao i ashabe na bedru. Ne smijemo se vezivati, braću moja draga, za materiju, niti za brojnost, već se moramo vezivati svojim srcem za uzvišnog Allah subhanu wa ta'ala. Uzvišen je Allah je pomogao muslimane na Bedru na više načina. Jedan interesantan moment jeste ashabi te noći. Kazali smo da su od ovih dječaka saznali da vojska Kurešija broji hiljadu ljudi. Jer Allah poslani kada ih upitao koliko ko ljudeva dnevno kaže ovaj jedan dječak jedan dan devet, drugi dan deset. Kaže Allah poslanik ima i između devetstotina i hiljadu. Znaju da i sutra čeka susret sa hiljadu ljudi. Ali kaže uzvišeni Allah, idio gašikumun nuasem kada vas je on prekrio snom. Zamisli, treba zaspati te noći, a znaš da te sutra čeka susred sa neprijateljem, tri puta brojni i bolje opremljen. Ali Allah daje milo svojim mu'minima da se tu noć odmori. Allaha mi, To samo može biti pomoć od Allaha te barake ta'ala, kao što spominje Imam Ševkani u svom poznatom tefsiru Fetul Kadir. Kaže, to je pomoć od Allaha da tu noć asabi zaspe, da se odmori i da se pripremi sutra za boj. Emenete minhu, pomoć, i to je Allahova blagodat i Allah te barake ta'ala je u Kur'anu naziva da je pomoć. Također, Allah subhanahu wa ta'ala pomogao je mu'mine kao što znate na način što je poslao svoju vojsku meleke. Pomogao je mu'mine iz protivničke strane tako što je u njihova srca ubacio ru'b, strah i s druge strane razjedinjenost. Bilo je mnogo onih među kurejšima koji su željeli da se vrati i zagovarali su to javno što je dovelo do trzavica u njihovim redovima. Zato, braću moja draga, znajte, i tu ćemo spomenuti na kraju, rasprava, rasprava nikada ne vodi dobru. I rasprava je jedan od razloga koji je uzrokovao da su mušrici izgubili bitku na bedru. Vratimo se, braću moja draga, našoj bitci. Allahu poslanik na jednoj strani, noć prije bitke, mušici na drugoj strani. Kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, kao što je zabilježio imam Ahmed u vjerodostojnom hadisu, kaže noć u oči bitke, vidio sam sve ljude kako su legli spavati, osim Muhammeda alihi salatu wasalam, ostao je pod drvetom, plaćući, moleći, klanjajući sve do sabaha. Allahu akbar. Alehi selam, Muhammed alehi selam, najodabranija ličnost cijelu noć u najtežim momentima provodi vrijeme u dovi Allahu tebaraka wa ta'ala. Poslanik, ali svoje srce vezuje za Allaha tebaraka wa ta'ala. Pogledajte nas i naše stanje. Kako je jasno, jadno stanje braće muslimana u Čečini, u Iraku, u Somaliji. Onaj ko sumnja da mi iz Bosne dovom ne možemo pomoći, treba da prispita svoj iman. Je li tako? Evo ja postavljam vama pitanje. Ima li neko među nama, ima li neko među nama da dnevno, samo jednom, samo jednom uputi dovu, ali svaki dan Allahu za našu, za našu braću muslimane izan Bosni. Ako ima takav, ne podigni ruku. Jedan, dva, tri, četiri. Dobro, mašalo. Sto ljudi, četvorca. Teško se ovom umetu. Teško se ovom umetu. Ako od stotine ljudi, četvorica ljudi dove samo za umet. Kaže Muhammed alaihi salatu wasalam men lem jes'el illaha jagdabu alaihi. Onaj ko ne traži od Allaha, Allah se ljuti na njega. Tu ne možete naći na ovodunjalučkim parametrima. Zato je arapski pjesnik kazao stihove Allahu jagdabu in tarakte su'alehu wa beniju ademe hine juselu jagdabu. Allah je taj koji se ljuti kada od njega ne ištiš, a sinovi Ademovi su ti koji se ljute kada od njih tražiš. Moraš tražiti od Allaha, ne da to nije dobrovoljno, moraš. Jer Allah će se u protivnom naljutiti na tebe, a tebi nije u cilju da se Allah naljuti na tebe. Zato, braću moja draga, ako želite da preispitate sebe i svoj iman i ono doli najniži nivo imana, da li postoji našim srcima, onda postavite sebi pitanje kakvi smo mi u odnosu na umet i dova. Jer je dova džabi. Zašto ja pitam džabi? Zašto ja pitam za dovu? Zato što je na džabi. Ja nisam ovdje pitao ko je dao nešto materijalno. Jer znam da niko ne daje materijalno. Ne asudri kuda hoćeš, samo nemoj po novčaniku. Zato sam pitao ko čini dovu, zato što je dova džabi. A jača je od nuklearnog oružja. A to je naše stanje, nažalost. Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu u poznatoj svojoj izreci Nahnu qavmun e'azzen Allahu bil islam. Wa mahme btagajna l'izzete bi gajrihi e'zellen Allahu. Mi smo narod kojeg je Allah uzvisio islamom i kada god budemo tražili počast i ponos izvan islama, Allah će nas poniziti. Jedino kako mogu uspjeti muslimani jeste onaj put kako su uspjeli učesnici bedra. Vezivanjem svojih srca za Allaha subhanahu wa ta'ala, upućivanjem dove nakon što poduzmu sve što je moguće u ljudskoj mogućnosti. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nakon što je osvanuo raspoređuje svoje vojnike i redaju u safove priprema ih za bitku a prije toga mu je izgrađeno komandno mjesto iako ove predaje koje govore O tome, znači, u pogledu njih ima razilaženje kod islamskih učenjaka. Sišao je i ravna safove kao što ih ravna u namazu, pa je jedne prilike jednog asaba koji se zvao Sevad, strelicom, kopljetom, udario po stomaku, pa mu kaže, uvuci svoj stomak, puno stršiš, Muslimani danas se ne znaju u namazu poredati, kamoli da se znaju poredati u borbi. Pa je ovaj ashab vrisnuo, kaže, Allahu poslaniće, udario si me, ja tražim, kaže, da ti to uzvratim na isti način. Allahu poslanik odma spreman zagrči svoju odjeću i kaže, evo, odma vrati. Pa je al, ovaj ashab sevad sageo se, poljubio tijelo Allahu poslanika. Kaže, Allahu poslanik, šta je to? Kaže Allah u poslaniče, ti vidiš u kakvim smo mi momentima. Došlo je ono što vidiš, smrt. Ja želim, kaže, da zadnje tijelo čije sam dodirnuo je tvoje tijelo. Pogledajte te ljubavi ashaba prema Allahom poslaniku. Pogledajte pravednosti Allahovog poslanika. وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Nemoj da vas mržnja prema nekom narodu učine da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. Braćo moja draga, mi moramo biti pravedni. Makar to bilo i prema ljudima koji nisu iste vjere kao mi. Mi dosta puta nismo pravedni prema svojim ženama, prema svojoj djeci, prema svojim roditeljima, prema našoj braći. Nekada to uspijemo zamotati u neki celofan, ali u velikom broju slučajeva je to providno. Pogledajte ljubav jashaba, Kako mi danas možemo manifestovati svoju ljubav prema poslaniku alihi salatu wasalam. Možemo dosljedno slijedići Muhammeda alihi salatu wasalam, a ne samo da ga slijedimo onome što nama odgovara, u nekoliko sunneta, već da slijedimo Muhammeda alihi salatu wasalam u našem svakodnevnom životu. Tako možemo pokazati našu ljubav prema poslaniku alihi salatu wasalam poredale su se vojske, a običaj u to vrijeme je bio prije borbe, da se borbe započinju dvobojem. Izlaze trojica ljudi od Kurešija, Utbe i Šejbe, sinovi Rabije i El Walid. U to vrijeme je također bio običaj da ljudi kada izlaze na dvoboj, da zamotaju svoje lice. Pa su zovni Mohamede, pošalji nam trojicu protivnika, pa su izišli ko? Allahu Akbar. Izišli ensarije, nisu izišli muhađiri. Izlazi trojica ensarija, pa ovi, pošto ne vide o kome se radi, kaže, ko ste vi? Kažu oni, taj, taj i taj. Kažu, da, ekfaul kiram. Vi jeste, kaže, dosljedni protivnici, ali mi, pogledajte, hikda i mržnje, koja neće prestati do sudnjega dana, Kaže, ne, ne, ne, ne, ne, jeste vi muslimani, ali mi hoćemo svoje amidžiće. Jeste vi, kaže, dosljedni borbi, ali mi hoćemo svoje amidžiće. Mržnja. Iz peta. Kaže, mi hoćemo svoje amidžiće. Kaže, alihi salatu wasalam, kum ja Hamza, ustani Hamza, ustani Alija, ustani Ubejde, trojica muhađira, Pa je uzvišen Allah te baraka wa ta'ala dao da su se trojica njih savladali o, drugu stranu, mušrike, Hamza i Alija, pošto su bili mladići, puni snage, bez imalo problema su riješili se svojih neprijatelja, a onda su zajedno kidisali na utbu i već je bilo 4-1 za muslimane, jer prije toga Hamza radijallahu ta'lanhu je ubio jednog čovjeka koji je krenuo, zavjetovao se da će se napiti vode iz muslimanskog bunara, pošto su muslimani samo imali vode, pa ga je Hamza ubio i to je također bio veliki predznak i pokazatelj da će tok borbe ići u korist muslimana. Allahu poslanik alihi salatu wasalam nakon što se završio dvoboj ponovo odlazi na usmatračnicu i koristi svoje ponovo najjače oružje koje je posjedovao ponovo upućuje dovu Allahu subhanahu wa ta'ala na poznat način da je govorio gospodaru ispuni ono što si mi obećao toliko je podigao svoje ruke, toliko se predao dovi da je pao sa njega ogrtač. Pa mu kaže Ebu Bekr, polako Allah posliješ, nemoj toliko nasrtati na svoga gospodara, on će tebi ispuniti ono što je običao. Allahovom poslaniku dolazi vahi i objava, kaže, vidio sam Džibrila, alaihi selam, dolazi na oblaku, drži za jular i za povodac svoga konja. Izlazi Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, pred svoje ashabe i kaže citira kuranski ajet udara u svoj štit i kaže se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur skupina će biti pobjeđena i oni će se dati u bijeg ajeti iz sure el qamar pogledajte ovdje jedan interesantan moment stotinu puta smo mogli pročitati knjige sire nikada se ovdje ne bi zaustavili Garantujem. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, pošto je po konsenzusu islamskih učenjaka sura El Kamer objavljena gdje? U Mekki. Kaže Omer, ja sam u Mekki se pitao, jer objavljeni ajeti se juhzemul džem'u ve juvallune dubur. Biće, oni će biti poraženi i okrenut svoja leđa. Ja, kaže u Mekki, postavljam sebi pitanje, ko koga pobjeđuje, ko bježi? Kaže, tog dana sam saznao tumačenje tog ajeta. Došao je dan da se ispuni taj ajet koji je objavljen možda deset godina prije toga. Šta je, braću moja draga, pojenta ovoga? Pojenta. Nije dovoljno da čovjek samo zna šerijatske dokaze, razumijevanje vjeri. Razumijevanje. Pogledajte kako, koliko je trebalo Omeru vremena da svati i da razumije vjeru. A mi imamo ljude danas i juče koji nauči tri hadisa i to na prijevodu z Bosan, na bosanski, a on ne zna uopšte kako taj hadis zna, izgleda na arapskom, možda je pogrešno preveden i smatra da je postao šehul islam ibn Tejmije u današnjem vaktu. Govori o pitanjima koja da su postavljena Omeru radijallahu ta'ala anhu, Omer bi sabrao učesnike bedra da ih konsultuje. Zato imam Buharija radi rahmetullahi alihi u svojoj zbirci vjerodostojni hadisa u poglavlju znanja kaže poglavlje razumijevanje znanja. Nije dovoljno da imaš znanje, već ga trebaš razumijeti. Kako ga možeš razumijeti? Samo Allaha mi, sjedeći na koljenima pred ulemom. Nemoj da mislite da čovjek se može educirati čitajući knjige. Može, ali ne može naučiti ono što treba da nauči kod ulemina na koljenima. Kaže arapski pjesnik, men kane šejihuhu kitabe, galebe, hatauhu savabe. Onaj kome šejih knjiga bude, on će imati više grešaka nego ispravnih postupaka. Ne kaže imat će jednako, već će imati više grešaka nego ispravnih postupaka. A imam Buharija u svom poglavlju, citira hadis Ibnu Abbasa, gdje Allah, Allah poslanik alaihi salatu wasalam, moli za Ibnu Abbasa i kaže, Allahumme faqihu fid din. Gospodaru, ovaj hadis dosta puta ćete naći, možda nije adekvatno preveden. Gospodaru, podari mu razumijevanje vjeri. Dosta puta ga možemo naći prevedenog, podući ga propisima vjeri. Ne. Faqihu fid din, Podari mu da razumije vjeru. Allah poslanik je znao šta će dobiti. Nije dovio da Ibnu Abbas nahiv za Kur'an i da nahiv za hadise, već je dovio Allahu te baraka ta'ala da mu podari razumijevanje. I to je ono što nam treba danas. Razumijevanje dokaza da uzmemo u obzir vrijeme i prostor gdje živimo da uzmemo u obzir ajete i hadise koji su objavljeni u Mekki i Medini, da uzmemo u obzir stanje ummeta, jer ummet je nekada išao gore, a nakada ide i dole. I sve to se mora uzeti u obzir kada se govori o vjeri. A dođe čovjek, ne bi nikoga da omalovažavam, ali u onom nekom žargonu kazano ne zna nosa obrisati i daje sebi za pravo da govori o najkrupnim pitanjima ummeta. A Allaha mi da ga upitaš da ti kaže šta stvari abdest sa dokazima, vidjeli bi da ne zna. Razumijevanje, braćo moja draga, Imamo mnogo argumenta koji nam potvrđuju mjesto razumijevanja u vjeri. Svima vama je poznat događaj koji izbiliži imam Buharija od Ibnu Abbasa. Kaže, jedne prilike me je pozvao Omar, a kaže, znao sam da me nije pozvao osim da ljudima i svoje šure pokaže i dokaže moje znanje. Jer su ljudi i šure Omerove prigovarali Omeru, kaže, zašto si ti u šuru uveo Ibnu Abasa, a mi imamo sinove njegove uzrasti. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu ashabima, kada je došao Ibn Abbas, šta znate o suri En Nasr, Iza Đae Nasrullahi wal Fetih? Pa su neki kazali svoj stav, neki su šutjeli, neki kažu Allah Đelešanu nam ređuje da Allah subhanu wa ta'ala spominjemo i zikrimo, da se pokajemo i tako. Kaže Omar Ibn Abbasu, šta ti znaš u ovoj suri? Kaže, ta sura je nagovjestila smrt. Allahov poslanika. Jer znate kako ide prije te suri? Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda i vidiš ljude da u skupinama ulazi. Ti Allaha veličaj i njemu se kaj. Gotovo, ljudi ulazi u Islam. Pogledajte kako je on to shvatio. Završena misija. Kaže, to je nagovijestilo smrt Allahovog poslanika. Kaže, Omer, vallahi, ja ne znam ništa drugo osim ovo što zna Ibn Abbas. Hadis također koji je zabilježio ima Buharija i Muslim događaj vezan za Sulejmana alaihi salatu wasalam i Davuda alaihi salatu wasalam. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže فَفَهَمْنَاهَا Sulejman Mi smo Sulejmanu dali fehm, razumijevanje. Jednoj ženi je, to je hadis u Buhari, Vuk pojeo dijete. Pa je ona od druge žene ukrala dijete. I otišli su kod Davuda alaihi salatu wasalam da im presudi. Ova koja je ukrala dijete znala bolje pričat, plakat, pretvarat se, I Davud, alaihi salatu wasalam, presudi u njenu korist. Kaže njeno dijete. Kad su oni sreli Sulejmana, alaihi salatu wasalam, objasnili mu, kaže, kada bi ja sudio, drugačije presudio. Ako dozvoli Davud, alaihi salam, kaže, ja ću ponovo presuditi. Pa mu je dozvolio. Kaže, ponesite mi nož. Kad su mu donijeli nož, kažu ove žene, šta ćeš ti? Pa ništa, kaže, ja ću uzeti dijete, pa ćemo ga prerezati popola, pola jedno i pola drugo, da se ne svađate. Pogledajte fehma, razumijevanja Sulejmana alaihi salam. Kaže, ona jedna žena kaže, ne, ne, ne, to nije moje dijete. To je dijete od i tamo. E, kaže, to je tvoje dijete. Ona neće da se dijete njeno po polovi. On je boli i vriga, reži koliko hoćeš, nije otpalo od njenog srca. A ova majka kaže, ne, ne, ne, ne, ne, ne, daj njoj, njeno dijete. Spremna je da slaži, daj njoj. Nemoj samo rezati dijete. Kaže, e, tvoje dijete. Fehmu razumijevanje, braću moja draga. Fefehemneha Suleiman, mi smo Suleimanu dali da zna, da razumije. Zato, braću moja draga, to je jedna velika korist koju u sebi nosi događaj na bedru. Allahu poslanik alihi salatu wasalam pokozna koji put svojim ličnim primjerom pokazuje kako se prakticira islam, silazi na mejdan i postoje dvije predaje o tome, ali pojenta svega toga da je poslanik alihi salatu wasalam kazao nemoj da iko bude bliži neprijateljima od mene. Ali ja radi Allah nam kaže u bitci na bedru kada je bilo najžešće i najteže, mi smo se sklanjali iza poslanikovih liđa. Allahu akbar. Nakon što je poduzeo sve što je mogao poduzeti, prvi da su muslimani Bosni imali takve vođe, Allaha mi, ne bi rat u Bosni toliko potrajao, ali je ratovala djeda, a oni velikani, velikaši i bogataši su se sklanjali, sakrivali i boravili izvan Bosne, ili ako su bili u Bosni, onda nisu nikada bili na liniji. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam podiže moral svojoj vojsci kaže Kumu ila džennetin, arduha samavatu wal ard. Krenite ka džennetu, čije prostranstvo je kao nebesa i zemlja. Allahu akbar. Kaže ashab Umeir, radi Allahu anhu, Allahu poslanić, džennet, njegovo prostranstvo je kao nebesa i zemlja. Kaže, da, baš toliko. Kaže, behin, behin, Nešto narek, uh, uh, brate, što nešto. Kaže, Allahu poslanik, zašto to kažeš tako? Allah mi kaže, samo volio da budem stanovnik dženeta. Kaže, ente minhum, ti si džennetlija. Pa je izvadio iz svoga džepa, i svog roga, i svoje torbice, datule da pojede, pa je počeo da jede. Pa čekaj, skon to čovjek koliko je sati? Ja dženetlija. Pa zašto da provodim vrijeme, hudije me čekaju? Da na dunjalku boravim ovom prljavom, pokvarenom, Kaže, pa je bacio oni svoje datule, kaže, ako ću ja živjeti na Dunjalu konoliko koliko treba da pojedim ove datule, moj život je dug. Pa je bacio, slomio korice svoje sablje i krenuo prema neprijatelju, borio se dok nije poginuo. I te stvari podižu moral muslimanima. Kako je mu Muhammed alihi salatu wasalam podizao moral svojih vojnika, kaže Auf ibn Harith, Allahu poslaniće, kako čovjek može da na, nasmije, da na, razveseli svoga gospodara. Kaže, postoji metod. Šta bi mi rekli? Kako musliman može da bude vesel na Dunjalku? Da kupi karticu bingo pa da dobije golfa četvorku. I gotovo, kupio ključ za džennet. I kaže, alihi salatu wasalam, može, kaže, da skliniješ oklop i bez oklopa da kriniješ na neprijatelja. Ništa. Nima to, je li to mekru, je li to pokuđeno, je li to sunnet, je li to haram? Nazovete, kažeš nemoj što Boži poslanik zabranio. Pa dobro, ka, znam da je zabranio, ali je li to haram ili je mekru? A ne, je li to, ka, kažeš ti grijehe, je li veliki ili mali? Mi smo prepuni filozofije. I zato nam se dešava ovo što nam se dešava. A sabi nisu filozofirali. Kaži, možeš razveseliti gospodara da skineš svoj oklop i da kreneš, Bez pancira istog momenta skida svoj pancir bismillah Allahu ekber dok nije poginuo. Oni su znali vrijednost dunjaluka. Željeli su Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Prakticirali su ono što znaju. Normalno, braćo moja draga, pod naletom lavova islama i lavova tevhida. Mušici su brzo posustali i dali se u bijeg. Allah subhanahu wa ta'ala pomogao je muslimane sa hiljadu meleka, murdifin, koji su dolazili jedni za drugima. U jednom danu, u jednom danu, pobijena je sva elita Kurešija, na čelu sa Ebu Džehlom, vođom Kurešija u toj bitci, taj događaj nam također bilježi Buharija i muslim od Abdurrahmana ibn Aufa. Kaže Abdurrahman ibn Auf, bio sam u bitci na Bedru, pa smo stali u Safove, pored mene su bila dvojica mladića, dječaka. A tada, braću moja draga, se borilo sabljama. I izuzetno je bitno ko je s tvoje strane. Jer ako je neko slabašan s tvoje strane, kada njega neprijete ljubije, što znači sljedeća žrtva je ko? Ti, jer ti se biješ nekim ispred sebe. Kada ovaj padne, ti dolaziš na red. Kaže, pa sam pogledao sa svoje dvije strane dvojica mladića, kaže, poželio sam, poželio sam, kaže, ja sam bio među dvojicom krupni, jaki, muđahida. Kaže, prošlo je malo, a jedan od njih kucka i kaže, Amidža, Amidža, Kaže da neće onaj drugi. Šta je? Kaže, znaš li ti Ebu Džehla? Nemoj da mislite, braćo moja draga, Ebu Džehl. Hiljadu vojnika i on im je vođa. Nisu oni izabirali vođe nakon Eci Peci Pic. Trebalo se dokazat kroz historiju pa da budeš vođa. To je veoma bitno da znate u ovom događaju. Kaže, što tebi interesuje ko je Buđehl? Kaže, Allaha mi čuo sam riježa poslanika. Kaže, Vrijeđa poslanika. Kaže, kada se sretnimo, ja ili on, nema drugi. Vrijeđa poslanika. Koliko mi slušamo danas vrijeđanja poslanika? I ko reaguje? Niko. Kaže, u isto vrijeme zove onaj drugi. Kaže, Amidža, šta je? Znaš ti, kaže, ko je Buđeher? A što će ti, sine, kaže Buđeher? Čuo sam, kaže, Allah mi vrijeđa poslanika. Kada se sretnimo, ja ili on? Kaže, pa sam ugledao je Buđehla, pa sam pokazao u njega kaže, Allah mi kao dva sokola, kao dva jastreba su se strimili na njega, ubili su ga u istom momentu. Čovjek koji je imao oko sebe telohranitelje u to vrijeme, kao što je opisano u historijskim knjigama, ali su ga ubili. Dolazi Allahom poslaniku, kažu Allahom poslaniće, mi smo ubili Ebu Džehla. Svaki od njih kaže, ja sam, kaže Allahom poslanik, da pogledam vaše sablje. Pa je pogledao krv, kaže, obojica ste ga ubili. A u početku, pogledajte kako je opisao Abdurrahman ibn Auf. Mladići, kaže, sitno nešto malo. Ali iman, Bera ibn Malik, toliki sitan da su ga stavili u jedan štit, pa su ga ubacili onu hadiku smrti kada je Musailema El Kedzab se zatvorio sa onim svojim šeitanima tamo. Kaže, samo vi mene prebacite, ja ću vam otvoriti vrata. Sitan, malehan, ali je u njega srce veće od mnogih srca ljudi koji su fizički veliki. Znači, braćo moja draga, u islamu ne igra ulogu visina, širina, deblina, jačina i imana. Pogledajte jednu interesantnu stvar i time ćemo ako Bog da i završiti ovo naše druženje. Interesantna stvar koja se može uzeti iz ovog događaja, u jednom danu su pobijeni vođe kufra, odnosno dvije velike koristi toga uzimamo. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala može dati promjenu samo za jedan dan. To je bio odlučujući dan u islamu. Tog dana je sasjećen kufr u korijenu. samo za jedan dan može doći promjena. Zato ne smijemo da gubimo nadu Allahu milost. I što je tama noći tamnija, sve je bliže saba. Što više pritišću, što više provociraju, što više prozivaju, što više napadaju, sve je bliže zora. Ali treba se strpiti. Treba se strpiti. Pogledajte ashaba, tri stotine naspram hiljadu. Treba ostati, treba danas opstati u Bosni. Treba svugdje u svijetu opstati i nositi žeravicu Islama. Kao što kaže Allah poslanik, doći će vrijeme kada će pridržavanje za vjeru biti kao nošenje žeravici. Mi ne kažemo da je to vrijeme došlo danas, ali je danas izuzetno teško. Žeravica Islama prži, držiš je ona prži pustiš i ona će se ugasiti. Danas da budeš musliman, prži, Allah mi prži. Iziđeš na ulicu, svi imaju prava osim ti, Allah mi. Muslimani, praktičari vjere, nemaju prava, više cigani imaju prava, Allah mi. Dođeš, zakucaš na vrata nekome, a prije toga se čuo sa njim, hoćeš da izdajmiš stan, kaže može, kada te pogleda s bradom, kaže izvinjajem se, izdali smo. Javiš se na oglas, hoćeš posao, kaže može. Kada dođeš, kada te pogleda s bradom, kaže izvinjaj mu se popunjeno. I tada treba obstati. Tada treba, braću moja draga, obstati. Druga stvar korist, pogledajte tog dana koje preselio. rođaci Allahu poslanika alihi salatu wasalamu. Šta je pojenta toga, braćo moja draga? Allahu poslanik je bio Allahu poslanik, pa nije mogao uputiti svoje rođake. Naše je da radimo, da se trudimo, da damo sve od sebe, da ne griješimo, da se pridržajemo smjernica Allahu poslanika, da ne pravimo gafove, a to da li će neko krenuti putem istine ili neće, to nije u našim rukama. Kada Allahu poslanik nije mogao usaditi iman u srce svoga amiđe, kao što je zabilježeno u hadisu Buharije, pa je preselio na kufru i za njega je poslanik kazao bit u džahennemu, u obući, u nanulama, u papućama, od vatri, od njih će mu ključati mozak, a u rivajetu on će smatrati da je to najveća kazna u džehennemu, a to je najblaža kazna u džehennemu. Nije Allah poslanik mogao da usadi iman u njegovo srce. Tako i mi treba da znamo da je se od nas traži da radimo, da budemo pametni, da ne lupamo glavom kroz zid, da ne lupamo u zatvorena vrata, ako se vrata mogu otvoriti, otvoriš pa izižeš. Da budemo pravi sljedbenici Allahog poslanika, alihi salatu wasalam. Na kraju, rezimirano samo u nekoliko minuta, a mi smo mišćini probili sve termine, ali eto, kratko i rezimiramo, samo ćemo naslove koristi koje smo uzmijeli iz bitke na bedru. Prva stvar, vi nešto volite, a u njemu je zlo, vi nešto prezirete, a u tome je dobro za vas. Jedna velika korist. Druga stvar, morate znači brže pisati, snaga imana je najjeće oružje koje posjeduju muslimani. Treća stvar, bitnost konsultovanja u životu čovjeka muslimana i konsultovanje je jedan od faktora pobjede. Četvrta stvar, pozivanje ljudi ličnim primjerom. Jedan od najboljih metoda pozivanja ljudi u islam jeste pozivanje ljudi ličnim primjerom. Ad da'watu bil kudu'a. Musliman onog momenta kada svoje srce vezuje za Allaha može očekivati meded i pomoć mine sema, pomoć sa nebesa, a pomoć i vojske uzvišnog Allaha ne zna niko osim Allah. Muru'etu wal wafa, nismo spomenuli zbog skućnosti s vremenom, wafa, ispunjavanje obećanja i čuvanje tuđih prava, Allah poslanik je naredio ashabima prije bitke kaže, ako sretnete as čovjeka koji se zove Ebi El Bahtarij, nemojte ga ubijati, to je bio čovjek koji je pazio poslanika u Mekke, nikada ga nije vrijeđao i branio ga i kaže Boži poslanik, njega ako ko sretni, nemojte ga ubiti. Pa su ga sreli ashabi i kažu, poslanik je rekao da tebe ne ubijamo, a bio je sa svojim prijateljem. Kaže, hoćete li njega ubiti? Kažu, hoćemo. E, kaže, morate se boriti protiv nas obojici. Pa su ubili obojicu. Mi smo rekli, nećemo te ubiti. A ti hoćeš sa njim? Ila džehennemu wa bi'sal masir prema džehennemu sretno ti bilo. Islamsko bratstvo je jači od bratstva po krvi. Musa ibn Umair radijallahu ta'ala anhu kada je vidio jednog asaba kako vodi njegovog brata koji je zarobio brata po krvi, kaže dobro ga sveži. Dobro ga sviži njegova majka i kaže, bogata, da će ti mnogo para za njega. Njegov brat gleda, kaže, pa brat, jel, kakve su to oporuke? Kaže, ovo je moj brat čovječ, nema priči tu. I sve dok muslimani ne budu tako živjeli i davali prednost islamskom bratstvu na bratstvom po krvi, onog momenta kada dođe tu do kolizije, nikada neće biti tu prosperiteta. Također, mora da znamo da pomoć dolazi isključivo od Allaha te barake wa ta'ala. Također, Islam je ključ uspjeha Arapa, a nakon toga i svih ostali. Arapi prije Islama su bili niko i ništa, razjedinjeni, niko i nije smatrao faktorom, a onog momenta kada su uzdigli la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, postali su vele sila tog vremena i muslimani ovog vremena imaju recept samo je pitanje ko će ga prakticirati. Kur'an je knjiga u kojoj je vaša slava. Laqad enzelna ilikum kitaben fihi e zikrukum efela taqilun. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je šta? Pare od hatmi. Ma nije to. Nisu pare. U njoj je zikrukum. U njoj je vaša slava. U njoj je vaša slava. U njoj je vaša slava. Mislite, nako otvoriš i nađeš slavu. Ne, u prakticiranju te knjige, u onome što u njoj se nalazi, kad prakticiraš imaš slavu. A kad zamotaš u peškir i ostaviš na vetrinu, na salame. Također, bitnost dove u životu čovjeka muslimana, svima nam je jasno, odakle smo uzeli ovu poruku, bitnost dove u životu muslimana. Uzimanje za razloge, jer to ja prevodim bukvalno, ne znam kako se na bosanski prevede, ahvu bil esbab, da čovjek radi ono što mu je naređeno, ne negira tevekul na Allaha, Nama je naređeno i to je ubjeđenje, vjerovanje ehli sunneta vol džemata, da čovjek prvenstveno treba da poduzme sve što može u granicama ljudske moći i ono što je dozvoljeno, a nakon toga da kaže tevekeltu ala Allah i oslonuo sam se na Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, rasprava uzrokuje poraz. Raspravljanje uzrokuje poraz. Mjesto učesnika bedra u islamu, a analogno tome, braću moja draga, vi znate da su ashabi Allahog poslanika koji su učestvovali na bedru kod poslanika imali posebnu menzilu i o njima su izrečeni hadisi, E mi analogno to mi možemo kazati zašto su oni imali menzilu, zato što su bili prvi koji su krenuli da se bore i prvi koji su svojom krvlju pisali historiju Islama, tako i danas mora da se poštuje onaj ko radi za Allahovu vjeru. Mora da se poštuje ulema, mora da se poštuje onaj ko udjeljuje na Allahovom putu. Također, mjesto naobrazbe u Islamu, i to nismo mogli spomenuti. Kada su muslimani zarobili, pobili 70 čafira, 70 zarobili, moglo je se odkupiti parama, a moglo je se odkupiti oni koji su bili školovani da poduči desetero djece, medinske, čitanju i pisanju, ideš kući. Zaid ibn Thabit, poznati Asab, tog momenta i tako je naučio čitati. Vidimo koliko islam pažnje posvećuje ta'limu, podučavanju, ilmu i znanju. Zamisli danas da kažeš nekom je na Gvantonamu trebaš podučiti deset ljudi. Podučio bi sto hiljada ljudi da ga pusti. Gdje su ta ljudska prava? Pogledajte muslimana. Kažu, podučiš deset ljudi i ideš. A u zarobljeništvu ste imao i mogu ti bolan odrezati glavu svakog momenta. Kažu, deset, minut, deset ljudi podučiš, ideš kući. Također, završnica, ružna završnica nasilnika. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Nemoj da pomisliš da Allah ne vidi ono što radi zalimi. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, ali ih pušta do dana kada će im se pogled ukočit. Možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. To što mi sada na sceni imamo neke nasilnike, ni Faraon je bio veći nasilnik i bogati od njih, pa ga je usvišeni u smrtju. Tako će doći vrijeme kada će oni okusiti smrt. I zadnja stvar, vrijednost razumijevanja vjeri Islama. Molimo uzvišnog Allaha, te barake wa ta'ala, da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molimo ga, te barake wa ta'ala, da nas poduči propisima vjeri. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učvrsti u teškim vremenima. Molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ubrza pobjedu. Da bude na pomoći našoj braći muslimanima, ma gdje bili i na kraju. Subhaneke, Allahumma bihamdike, ašhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilike. Allahumma da bihamdike, ašhedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilike. لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء يبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام